Саша, це єрунда. У нас в нашій історії був радіослухач, який розповів нам страшну історію. Після цього вона взагалі ходить по всьому місту і взагалі по Україні. Коли хлопець зустрічався з дівчиною, ну не зустрічався, вони набухалися, вона була е, важкоатлетка, а він е, якоюсь е, боротьбою займався, я не знаю там і е, чи там вільна, е, греко-римська, я не пам'ятаю. Велико, коротше, вони е, якось на чи випускний, чи щось таке, вони набухалися разом. Ну, я всі деталі не пам'ятаю, пам'ятаю, що вони опинилися разом в одному ліжку. Уявляюсь, на цю дівчину не дуже багато звертали уваги, вона так трішечки приголомшена, не так багато чоловіків знаки свої якісь проявляли до неї. І ти уявляєш собі, вона під час оргазму, а руки міцні, вона там ядра кидає, там на грудь бере при там уявляєш собі. Вона його міцно пальцями ухопила за, вибачте, за це саме місце, за п'яту точку, за одну половинку і за другу. І під час оргазму вона. І руки в сторони з пальцями. І розірвала хлопцю задницю, йому там в двох місцях зашивали її. Ой. Ну там, де половинки ці сходяться. Ой-ой-ой-ой-ой. Не саме анус там, я так поня- я розумію. Ну, Но я, я так подозреваю, запоры ему больше не грозили. Ну, ти розумієш, що приходити до, до лікаря і розповідати, що тебе срака розірвана, це не дуже прикольно. Да, <laughs> Зашийте, будь ласка. Я, я, я слышал другую историю, когда к, к врачам поступили, э, поступили муж и жена. У мужа укус э, этого самого места, А у у жены неї, э, стру- ожог, ожог, ожог спины и черепно- черепно-мозговая Да, травма. струс <laughs> мозку, да. я пам'ятаю цю історію. <laughs> коли коли чоловік вирішив зробити приємне, вийти а, е, вийти в чому да, в чому, в чому мати народила його, тільки фартушик спереді надягнув і почав млинці робити такі. Тут дружина виходить, блін, ну чувак, 8 березня робить таке приємне мені. Ну, вона нахиляється, стає на коліна і починає йому робити. Мені в цей момент він е, над нею підкидує, знаєш, як професіонал, фахівець такий, млинці в повітрі перевертає. Тут вона йому дуже-дуже приємно робить, і він його не ловить, і цей гарячий млинець падає їй на спину. <laughs> Вона в цей момент автоматично його кусає з страшною, силою, а він е, теж рефлекторно е, сковородою б'є її по голові. <laughs> Так вони потрапили в лікарню. У неї на спині опік другого ступеню і струс мозку у нього. страшные, э, страшна травма. <laughs> Да, поэтому, наверное, мужчины не так часто делают э, таким образом приятно женщинам на 8 марта или на какие-то праздники. Саша, так что у тебе за ситуация? Ты ж так и не рассказал. Я тебе перебив, вибач. Ситуация сегодня такая, это. что да, сегодня э, девушка новая, недавно только познакомились, первый раз занимались сексом, и э, после секса я смотрю, она вот она улыбается, ну, не, не ехидной улыбкой, а довольная улыбка и держится за лицо. Я спрашиваю, что, что случилось? Ну, как-то неестественно она улыбается немножко. Э, и, и не перестает. Говорит, у меня судороги лицо свело полностью. Говорит, я не... <laughs> Так с улыбкой я ее домой и привез. <laughs> Я думаю, що це не приріже. Що таке? Мама косички туго зав'язала, да? Ні, ну, ну, були... Я б ще подумав, що косички. Ну, ні, ні, тут варіант інший. Знаєш, е, ти її привозиш додому, мама так дивиться. Е, і тебе немає. Вона просто може зайти додому, мама скаже, о, що знову з Сашком зустрічалася, да? <laughs> Якщо у нас такою посмішкою, всі її подруги тепер будуть знати, що а, чувак, все зрозуміло. Ну ти е, взагалі точно можеш знати тепер, е, що вона тебе не зраджує, тому що це було б видно. <laughs> Нет, ну, на самом деле она говорит, что говорит, ты второй человек, который меня так довел до такого состояния. Говорит, был, был, говорит, встречалась с парнем, который мог это сделать. А и- первый парень был из гестапо, да? <laughs> Там у него свои методы были, как-то пальцы там в дверь э, слоника играли, Ну да. там, ну страшные вещи. Да, да, да, да, да, да. Лосей раздавал. Саша, дякую тобі за дзвінок, дуже приємно було спілкуватися з тобою. Телефонуй до нас ще. Взаимно. Всего доброй ночи. Доброї ночі. Це був Олександр, 28 років з міста Києва. Ми продовжимо наше шоу. Це перший поцілуй. Андрій Джоджо з вами. Попереду секс, гумор і Камаджул. А ви телефонуйте до нас.